Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ծրար է, որն օգնում է բացել Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բացվող ծրարներ հանրայինի եթերում։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Դու բարի համով արևը կամած, արև աչքերով նայրյան մանուկ և այր մարգարե։ Քեզնով չարխապան լինելու համար դու, որ անունըդ կնքեցիր չարենց, դու և կերտության գրիչ հանճարեղ, դու մեծ վկայող և մեծ նահատակ, մեզ պատգամեցիր լինել միաբան ու չմորանալ, այլ ոչ թե հիշել լոգ այն ժամ, երբ քո տեսիլը մահվան հսկադահիճ է իսկ դահլիճներում կեղծվող ամեն բան հենասյուն է, որ կախաղան գուժե, կարսոտ եղեշե։ Քարողիներում մեր նոր պատմության հուշարձանը քո երկեհոնի փող։ Տիեզերքի մեջ այն ուղին է, որ քեզ վկայելու ունի նոր ճամփա։ Սեպումով անչար, վեր վերընձյուղված ուղեցիրներում լույս հոգիների, գագրահեր տղա զինվորիկների միգամացության Ես իմ անուշի երթունն ու սերը լինելու համար, բայց էլ առանց զոհ, էլ ոչ մի մորմոք եւ էլ ոչ մի դող, դիեզերաչափ ընդգրկումով, որ եղեգան փողը քո երկեհոնի, նոր վահագնական գանգրահերների շուրթերով երկի քո նավզիկեին, աննվաճ կյանքով արգասավորած, մի նոր այգաբաց։ Հուշարձանիտ մոտ բանաստեղծությունը, որ կարդում էր հեղինակը Գոհար Գալստյանը, նվիրված է Եղիշե Չարենցին։ Այն խորքում տողատակ ունի եւ ուղերձ ունի։ Ամեն տարի մարտի 13-ին այցելել բանաստեղծի հուշարձանին կամ հիշել բանաստեղծին իբրև անանց մի հուշարձանի, որ եկել է դարերից ու գնում է հաղթական դեպի դարերը նորից, դեպի վառվող ապագան։ Օրվա մեր զրուցակիցը Գոհար Գալստյանն աշխատում է Երևանի Եղիշե Չարենցյան վան գրականության եւ արվեստի թանգարանում որպես գրական բաժնի ավագ գիտաշխատող։ Գոհար Գալստյան բանաստեղծուհուն, արձակագրին, թարգմանչուհուն առավել քան ծանոթ է Արցախի հանրային ռադիոյի ունկնդիրը, որն ուշի ուշով նաև հետևում է նրա ստեղծագործական նոր արարումներին։ Ավելին, Արցախի Հանրապետության Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարանի փոքրիկ ընթերցողների համար սիրելի մանկագիր է Գոհար Գալստյանը հեղինակի նկարազարդումներով Գունդուչիկն ու Հայելին մանկական բանաստեղծությունների վերջերս տպագրված ժողովածուն մանկագրից են նվեր ստացել, իսկ նվիրատուն ստացել է Հայաստանի գրողների միության Վախթանգ Անանյանի անվան մրցանակ, որը մանկապատանեկան գրականության լավագույն գրքի մրցանակն է։ Գրական ոլորտում իրեն հաստատագրած գոհարի համար գուցե եւ Չարենց անունն ունեցել է ուղղորդիչ դերակատարություն, չգիտեմ, բայց որ Չարենց անունը դաստիարակել, նրան ներկալել է ոգեղենության, գեղագիտության, գեղագրության ու գեղարվեստի անծայրածիր տարածք։ Ստեղծագործական կապույտ Ծիրանի մինարոտ շուրջարով վկայում է հեղինակի անհատական դրոշմով գիրն ու գրականությունը, երգն ու նկարչությունը։ Գոհար Գալստյանն ինչպես միշտ այս անգամ եւս Արցախյան հրով վարված բանաստեղծ է, որի զրույցի առանցքում խոսքն է տողը, տաղը, ապրումը, արարումը, տարանուն զգացումներն ու զգացողությունները։ Նա այս անգամ էլ մեզ հաղորդակից կանի իր սրտի քարայրում վառած լույսին, որն անարգել տարածվում է իր հեղինակի ինքնարցակմամբ։ Բարեկամներ, լսենք Գոհար Գալստյանին։ Սիրելի Վարդուհի, շատ տեղին նկատեցիք։ Նշեցիք, ես Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի գիտաշխատող եմ եւ թե աշխատում եմ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանում եւ թե ժամանակին ավարտել եմ Եղիշե Չարենցի անունը գրող դպրոցը։ Այսինքն Չարենցի անունը այն ուղեկիցն է իմ կյանքի, որ շատ պարտավորեցնող է, շատ սիրելի, այնպես որ մեր մեծագույն բանաստեղծի մասին ենք մենք խոսում։ Եղերական ճակատագրի տեր, բայց հզոր մի անհատականություն, որի հոգին կարողացել է իր ներսում ներառել իր ամբողջ ազգի ճակատագիրը, կարողացել է ճիշտ եզրակացություններ անել եւ իր հանճարի ամբողջ թափով անդրադառնալ թե պատմության քարողիներին, թե գրել է երկիր նայրին, թե ամենապոեմը մեզ համար շատ կարևոր ուղերձներով եւ ուղերձներից ուղերձը բնականաբար դժվար իր падգամը, որ մեզ ապրելու ամենակարևոր բանաձևն է տվել։ Իսկ իմ ձոները Օվաչարենցին Տարբեր ժողովածուներում ունեմ, չեմ ասի թե մեծ, մի քանի անդրադարձներ Չարենցին եւ բնականաբար իմ գրչի հասունացման հետ միասին դրանք ել ավելի ընդգրկուն բանաստեղծություններ են։ Իդեպ այս բանաստեղծությունները թերևս կհրատարակվեն։ Գոհարիսկ մենք կարող ենք հիմա հաղորդակից լինել ձեր բանաստեղծություններին, որոնք նվիրվել են մեծ բանաստեղծին։ Հիմա մենք իրար հետ զրուցում ենք հենց Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանում Սիրելի Վարդուհի։ Կկարդան բանաստեղծությունը վերտառությունն է մասունքներ Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանում։ Մեծ սիրով Ամեն մի տաճար իր անունն ունի։ Աշխարի ուրիշ որ թանգարանում կա ավակ խորան, խարույկում չայրված դիմանկարով եւ մասնատուփով փշուր թերթերի հողում չավարտված։ Չարենցը նաեւ այսպես է անմահ։ Շիրիմ չէ, կամար, լույսով ողողված պատկերին լեռան սրտերում մեր վառ։ Եվ այստեղ ահա արտաշիրինված անմեր ձեռագրեր 37-ի։ Մարդ հենց ուզում է մեռնել ամոթից։ Տեսնես ձեր վրա ինչեր է հեղել նա իր արյունից ոչ ոք չգիտի։ Ով թանկմասունքներ, դուք փոշիացած ցավ ու ճակատի չջնջվող խարան, մարմին եւ արյուն, զոհ ու չարխապան։ Եվ հետաքրքիր է գոհար, երբ որ երբեմն երբեմն ուզում ենք ավելի լավ առնչվել մեր իրականությանը, դիմում ենք Չարենցին, չնայած 100 տարի առաջ է ստեղծագործել, բայց նորորյա թարմությամբ թվում է մեր օրերի համար է գրել։ Ցավոք սրտի 100 տարվա վաղեմությունը, որ ասացիք, պատմության շրջապտույտում գրեթե նույնությամբ մեզ մատուցեց այն, ինչ մի անգամ մեզ հետ եղել էր Ավաղ շրջապտույտը այնպեսին էր, որ ամենատեսի աչքը մի անգամ տեսած եւ դիտարկած ճշմարտությունը պիտի նորից բերեր ու դներ մեր առջև։ Եվ դա ավաղ նույնական էր նաեւ այսօրվա իրականության համար։ Դուք նրան ասում եք Եվայր Մարգարե, Այո։ Արդյոք մենք անտարբեր չէինք, մենք անզգույշ չէինք, որ չենք լսում մարգարեական տողերը։ Գիտեք, երկիր նայերի գրության 100-ամյակը կարծեմ անցավ 100 տարի կարելի էր լսել եւ հաշվի առնել եւ ավելի ճկուն լինել հարաբերությունների մեջ, ավելի շրջահայաց, ավելի լրջմիտ։ Դիվանագետ։ Եղանք արդյոք մենք ավելի լրջմիտ։ Մեր ունեցած հաղթանակի վրա ավելացնեինք հաղթանակներ։ Ցավոք սրտի մեր անկախության 30 տարիները մի տեսակ թեթևամտորեն անցան, ասես մեր կողքով։ Չեմ ուզում ասել դա, բայց իրականությունը դա է ցավոք սրտի։ Եթե փայփայվեր անկախությունը, որը այդքան դժվար գնով տրվեց մեզ, մեր տղաների արյունով, Եվ որքան որ ծանոթանում ես հերոսական էջերին, այն քիչ խոսված իսկապես լուրջ մեծ գործ արած մարդկանց նվիրումի եւ զողողության չափին այ օրեր առաջ ես պատահաբար լրատվության մեջ կարդացի մի քիմիկոսի մասին որ իր կյանքի գնով իր առողջությունը քայքայելու գնով կարողացել է մշակել թթվածնային բալոնների միջոցով հրթիռներ է պատրաստել Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ շատ մեծ, շատ կարևոր դերակատարություն ունեցող մի բան եւ ասում է Լեոնիդ Ազգալդյանը նրան ասել էր, որ դու իրավունք ունես գալ մարտի դաշտ։ Քո մարտական տեղը համասարանի, քո քիմիայի լաբորատորիայում է, որտեղ ես մարտը առողջությունը կորցրել է։ Ափսոս անունը չեմ հիշում, բայց այս կարգի մարդիկ, որոնք անանձնորեն արել են իրենց զոհաբերությունն են արել եւ պատահական չի եղել այդ հաղթանակը բոլորովին։ Եվ եթե ժամանակին ԱԹՍ-ների նախնական մոդելները, որ պատրաստվում էին ու պիտի մշակվեին, մեծ ներդրումներ պիտի արվեր դրա մեջ ու չարվեց։ Շատ դեպքերում գումարները մսվում էին ցուցանքի ու անիմաստ ագահության, շքեղության, չգիտեմ ինչ ատրիբուտների վրա, որը մեկ վարքանում փոշիանում է, ինչպես որ ականապես եղանք մենք պատերազմի ժամանակ, որևէ մեկի ինչ կճի մնում։ Մնում է միայն այն, ինչ արվել է հանուն երկրի, հանուն քո տեսակի փրկության, արժանապատիվ, ճշգրիտ, իմանալով թե ինչ վտանգներ կան, հաշվի առնելով այդ վտանգները եւ դրանց առաջն առնելով։ Եվ կար միշտ զգուշացում այդ վտանգներից, Չարենցի պոեզիան վկա։ Այո, Չարենցի падգամը վկա։ Եվ զազրախոսությունը, եւ իրար հետ անհաշտ լինելը, եւ այսքան, այսքան վատնվելը մենք ազգային մեր ուժն ենք վատնում աչուձախ, անիմաստ տեղը։ Մինչդեռ երբ հավաքվում ենք, մեզ հաղթել չի լինի իսկապես։ 88-ին հենց այդ պոտենցիալն էր, որ կարողացավ հաղթել։ Եվ հիմա մենք օր հասական պահի մեջ ենք, այս բառը ամենևին էլ ոչ պատահական է, ոչ անտեղի օգտագործված օր հասական պահի եւ բոլորը զգում ենք, որ պետք է միական լինենք, միասնական լինենք, բայց դարձյալ չենք։ Եվ ենք եւ չենք։ Ես հիմա վախով եմ ամեն անգամ սիրելի Վարդուհի քեզ հարցնում, թե ինչպես եք դուք Ստեփանակերտում, ինչպես եք դիմանում, ինչ վտանգներ կան կան, ինչ իրավիճակներ են, այ գազատարն են վնասում, էս են անում, են են անում, մենք գիտենք մեր դիմացին ով է եւ մեր թշնամու բոլոր-բոլոր սադրանքներին ծանոթ ենք։ Բնականաբար ֆիզիկապես այստեղ կամ այնտեղ լինելը քիչ նշանակություն ունի։ Սա բոլորիս հոգսն է, բոլորիս մտահոգությունն է։ Եվ միասնաբար պիտի ինչ որ լուծում գտնենք։ Ես չեմ հավատում, որ մեր պատերազմի ընդհատված այդ կետը, որից մենք չեմ կարող ասել, որ խաղաղության մեջ ենք։ Բոլոր դեպքերում այս իրավիճակը, որ կասեցված, մի տեսակ սառեցված վիճակ է, բայց բոլոր նույն տագնապներով, որը ապրել ենք եւ բոլոր ոտնձգությունների պոտենցիալով, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, թե մեր թշնամու ղեկավարը ինչ բառապաշարով է խոսում Հայաստանի մասին, ինչեր է ակնկալում ձեռք գցել։ Բնականաբար թող քամին տանի նրա ասածները, բայց հեր հեռու չի իրականությունից, որ նրանք եթե տեսնեն իրենց դիմաց ուժ չկա կամ կամք չկա, փորձեն ոտնձգություն անել բոլոր ուղություններով ինչ ասեմ, չեմ ուզում ասել, որովհետև գիտեմ թե բառը ինչ արժեք ունի։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ մենք այդ կամքը մեր մեջ կդրսևորենք եւ այդ ուժը կունենանք դիմակայելու, որովհետև մեր տղաները ցույց տվեցին, թե իրենք ինչի են ունակ մեր 20-ամյա երիտասարդները, որ դեռնոր էին կյանք մտելու, կյանքի ծաղիկներն էին, առանց երկար վարանելու իրենց կյանքը դրեցին։ Փառք Աստծո, որ վերածնունդներ ունենք, Ես հիացած եմ այն մայրերով, որոնք նոր զավակներ են ունենում։ Կյանքը գալիս իր օրենքներով մխիթարում է, թեպետ մխիթարել բառն էլ տեղին չէ, որովհետև երաբլուրի կողքով անցնելիս, երաբլուր գնալիս հնարավոր չի մխիթարվել։ Այդ բառը դժվար եմ ասում, բայց սրանք այն բարուրներն են ինձ համար, որ հանձնել ենք Աստծուն եւ ինքը նոր վահագներով, պիտի նոր ծնունդներով մեզ վերադարձնի մեր ծանր ծանր կորուստները։ Սիրելի Վարդուհի, ճափից դուրս ընդգրկուն է այս թեման։ Ճափից դուրս դժվարությամբ եւ գրված, եւ ասված, այ խոսում եմ այս ամեն ինչի մասին, գրել եմ, դժվարությամբ հաղթահարել ներսիցս հանել եմ ու չեմ հանել ու դրանք դառնում են ցավ, հիվանդություն, դրանք դառնում են տողեր։ Տողեր անպայման։ Եթե գիր են դառնում, արդեն իրենց մեջ կրում են այդ պոտենցիալը փոխանցելու ապրածը, վերապրածը եւ դա էլ կարծեմ նաեւ գրականության բնույթն է այդպեսին։ Շնորհակալ եմ Գոհար։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ Արարումը կարդամ։ Խնդրեմ, Արարումը կլսենք։ Արարումը լսենք, եւ որքան էլ որ գրողը իր ազգի զավակն է, իր հայրենիքի մարդ է նաեւ, որ ապրում է, ունի իր սիրելիները, ունի իր ընտանիքը, ունի նվիրումներ, եւ բանաստեղծությունը, որ պիտի կարդամ, ես գրքումս ընդգրկելու ժամանակ պիտի անպայման ընծայագրեմ, ինչպես որ ժամանակին Չարենցը իր Նավզիկեն ընծայագրել է իր Անահիտին եւ Իզաբելլային։ Ես էլ այս իմ ամենալուսեղենը պիտի ընծայագրեմ իմ ամուսնուն, իմ սիրելի Ռուբենին։ Արարում Եթե լույսը լույս չկոչվեր կամ խավարը ճեղքեր ուրիշ բառ, միևնույն է, խոսքը անգին աստղերից կհորդեր անծիր ու ճեղքումը սրտից լիառատ, ցավին էլ հաղթած գիշերվա, արարչի բխումով կլցներ կապույտը, լուրթը, ցավին, եղեցի կլիներ, եղեցին, եւ դեղինը ոսկի կտեղար, եւ ճերմակը ծովի մարգարիտ, օրերուն բարի լուսացայտ Երբ սրտի պսակը ծաղկախիտ խուրձերի թևերով բարձրանար խայտալու, ցոլալու աշխարհին, կանաչի կարմիրի իր գահին կլիներ անպայման գեղեցին։ Կբացվեր վարդագույն արշալույս, ու թե բառը լույսից չլիներ, շշուկները զմրուխտ գիշերվա, համբույրներն ալվլան ռուբիններ աստղերի արկայծող ծիրերում, ցնդելով մորացկոտ ծխի պես, որտեղից կառնեին երանգներ եղիցին թե եղած չլիներ թե լուսանցք չբացվեր խաղարում կամ թե բառը լիներ սև խորոջ սերը ոնց կթևեր աշխարում այդքան սև այդքան մութ այդքան գորշ թե աստված չլիներ արարող քարիտակ մանուշակ էլ լիներ փակ աչքով պիտի բառ երազեր իսկ քարը երազեր ծովախորշ եղիցի եղիցի առավոտ եւ արդեն ծիածան կկապեր Առաջնեկը բարի, գունագեղ, սրտից սիրտ, գույնից գույն ծածանվող, Սիրո մեջ ամեն շունչ, ամեն զարկ կխոսեր հենց լույսի բերանով։ Եղեցի, լույս մանուկ ծնվող բառ, մանկան լույս ծնունդի արարում, սիրող սիրտը լույսի իր բաժնին ընծայվածն է դարձյալ գումարում։ Եվ հոսքի եւ խորքի ճառակմամբ բխումով նախաստեղծ մի բառից աշխարում բյուրավոր աշխարներ, լույս դարձած աշխարհ են գալիս։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Երևանի Եղիշե Չարենցյան վան գրականության եւ արվեստի թանգարանի ավակ գիտաշխատող բանաստեղծուհի արցակագիր թարգմանիչ Գոհար Գալստյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք